Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Evo, samo na početku Kur'ana da započnemo sa Kur'anom, sa Bismilom, sa surom Bekara. Juče nismo govorili danas, da ću gledat nazad zbog snimanja YouTube-a i Facebooka da učinimo hajde. Da oni koji žele da slušaju da nešto korisno nauči ovako cijeli Kur'an, da se družimo sa kratkim komentarom osvrta na Danas imamo prvi i drugi džuz ili suru Bekare, a prije suri Bekare nalazi se sura Fatiha, što znači uvod u Kur'an. Fatiha znači otvoriti nešto, Fatiha je ona što otvara Kur'an. Znači mi Fatihom ulazimo u Kur'an, ona je umom Kur'an, majka Kur'ana. Nema namaza bez Fatihe, a ona počina sa Bismilom. Pa eto nek naš posao bude s Bismilom, mi prevodimo u ime Boga, bolje kazati sa Allahovim imenom. Da znači sve što radimo, da radimo sa i imenom, da spomenimo Allaha kad nešto hoćemo raditi. A ne u ime Boga. U ime Boga ti moraš zamisliti da radiš. Ali spomeni bismilu kad se hoćeš abdes, kad hoćeš jest, kad hoćeš kopat, čitat, da spomeniš Boga da bi Allahovo ime se tu čulo. Jer se sad šta je bismila. Da se čuje Božje ime. Jer jednom je Ali sam posrnuo, pa ja ovaj sam rekao neka propani šeitan. Onda je Ali sam rekao, nemoj govoriti da on propani, on još veći naraste, nego reci bismila, tada se on smanji kao mušica. Zato bismila bi trebala biti naša navika, onako, u god se makniš, bismila. neki sam ljude vidio koji tako radi. I kad to postane navika, bit će ono, koji joj, kad vidiš, ono, mal, recimo, svašta nešto kako ljudi govori, ma nemoj, ono, i tako bi mogla bismila postati sastavni dio naših života. I onaj kad je umiru, rekao je, stavite bi bismilu napred sa umezana. Pa kaže, pita ga što kaže, da mi Allah sudi onako kako je sebe obismilo pricu. Allah je Rahman i Rahim. Ra Rahman je, Allah je Rahman, što znači milosti za sva stvorenja, za kjafre. Jer Kjafre kad poslije nikni. I onda ona vjeri što kaže, kaže, vidi, oni ga je a pa ne, zato što je Bog Rahman. Allah je Rahman i za kjafre. Neka ne vjeruje jer njima daje kad poslije, kad dobro uradi. Zato što je Rahman, ali Rahim, za ahiret, kane, od mu'mine, na Rahima, na Hiretu će se Allah smilovati samo vjernicima. Nema kafirima milosti na Hiretu. Sad ste razumili vada. Sad ste razumili Rahman i Rahim. Znači, Rahman je Allah na dunjalku. A na Hiretu je samo za vjernike. Pa kane ne Rahima. Zato smo jadom Allahu i milosti i ovdje i na Hiretu. Jer smo muslimani vjernici. Eto, to bilo malo kao bismilije, malo uvoda sa patihom. Patiha je ruke, lijek i za tijelo i dušu i čak za ujed smiju. Jučer su Gori u džami, jednom ja doktoru govori, slušaj, rekao, kad te zmija ujeli, možeš slijeći pativu, jer je ona ashab liječio poglavicu, učio mu samo pativu. Dobio veliko na Kare, pusti ti to. Da ti ne dobiješ seru, nema ništa od učenja. Ali taj doktor, da mu se Allah sema, dobar muslima, dobar moj aran, dobio je takvu bolest da je jedno jedno Od virusa koji nije ni znao koji je. Vasi se tresu. Nemojte se igrati sa Allahom pa da kažeš nema od toga ništa. Kako ti možeš kada da nema od je ništa? Ne si prodoktor. Šta ima veće što si doktor i specijalista? Nemojte se igrati sad da kažeš nema. Kad je pozdan hadis da je ovaj asal, poglavica je se izriječio od patihi. Pa to mi Fatiha je lijek i tu je kraj priče. Sedam puta na, ovom, ovom imate godine još zemca, jedno malo zemca me miješate samo samom samom Nauči na ritar zemcama. I onda stalno srcama po nekoliko kapi dodaju ovu vodu bokal. Nek svaki dan imaš te vode, piješ tu vodu. Malo se maši, to je rad da, da, da ne da ne središ, vidiš ko je živi. To bi trebali svi imati u kući, naučene godine sa sedam puta pativom i bismilom. Evo, to preporke iz ovih što, što će gledati na YouTube-u, znači neka nauče pa ti u sedam puta na zemzem ili na običnu vodu, ili na mi, ili na maslinovo ulje. I maže se, maže se, da ne skreniš ako će nisi skrenuo. Da se liječiš ako se već otišao. Posle Fatihe dolazi Bekara, Elif, la, Mim. A evo, zaboravio sam da što sam napisao. E, zbog Fatihe, znate na čemu zavide Izraelčani nama muslimana? Na trima stvarima. Sjećate se jedni. Na Fatihi, na Kibli i na petku, e tako je, na to. to. Fatiha je nešto najljepše, najbolja doba, naj, nur, nešto najljepše što je što sa nebesa. Pa eto da i to, evo ovdje, ovdje sam to zabilježio. E, Bekara počinje sa al a završava same na Rasulu. Znači 49 stranica. Najveća sura u Koranu je sura Bekara. Ima 49 stranica. Ozovio se u prijevodu krava. Vi bi rekli, pridi krava krava je fabrika, krava je tvornica, proizvodi đubre, mlijeko, imaš meso od nje, od nje imaš pripaje, Znači imaš stalno mlijeko, a tu su svi lijekovi od trava. Đubriš, znači ona, ti, ona, ona je univerzalna, toliko je staklaš, koja je krava, hajde ima krava, I plus meso i kožu od njima da koristiš. I Allah počinja svoju knjigu sa prvom surom posle Fatine kraj. Zalikar kitab. Evo knjige, eto knjige, la Rey. nema sumnje. Nema sumnje, jer ti kad napišeš knjigu ne smiješ se zakliti Bogom da je tako. Kad roman pišeš, Allah govori o Kuranu, nema sumnje. La Rey fi hudan lil mutaki. Ona je onaj uputa onima koji su bogobojazni. Slavno tehnologija Ko su bogobojazni? Kur'an je lijek ili uputa bogobojazna, ali ti ne ne bil Prvi uslov svih uslova jeste da vjerujemo u gajim, u neviđenu. Ja sam sam tri stvari kazao kad neko rekli, ja bi vjerovao Boga kad bi vidio Boga. Ljudi su tražili, Musa u narodu tražili da vidi Boga. Čuli ga, i onda rekli, nećemo vjerovati, ne vidi. E, hoće da vidi Boga. Pa i Allah sam učio, svi su pomrli. I onda je se rekao, ja li s kim se ja vrat nazad svi pomoći? Pa ja vam živio posle toga. Htjeli su da vidim. A evo ja ću tri stvari kazati, nekoliko još, ali evo, najbitnije ono kad mi svi volimo. Gdje je ljubav, kako izgleda na što liči, kolika je ljubav, kako se proizvodi, kako to ti voliš. Eto, ljubav. Vjerujem u ljubav, jedan kaže. Za nju dajem sve. Kako on vjeruje ljubav kad je ne Kaže, boli me, pa te pokaži kako te boli. Naš što liči Bog. Volio ne vidiš, samo ne zamišljati kako boli. Jer to tajna. Kako ne možeš reći da ne vidiš u bol kad te boli? Evo energija te strese, skoro ženu stresa, što smo na dženazu gore u Karavu. Prala čilime i vada je mokra bila, kako čilime prala, možda je se taj vratila, i je sve umrla u svoju. Struje i stresa. A što je struje? Kako izgleda struje? Sam, te stresa, ne vidiš. Evo moj glas, ko vidi kako glas izgleda? kako se prostori. Smrava, kad nešto smrdi, ima ljudi, rodili se, skoro sam s jednim alom pričao, rodio se ne zna, nema čulo mirisa. I to je tek shvatio kad su džubrelu mišali sa halom. Ono, znaš, oni braća jedva izdrže dvije minute, kao ja mogu vas zabiti svetom, jer ne, rodio se ne zna za taj čulo mirisa. Moraš mi vraća, ali ćeš on ništa reći. <laughs> Možda je to dobro, a nije dobro. Nekad nije dobro, a nekad je dobro. Kako, kako. Uglavnom, ne miši smrad ni miris, ni toplotu ni hladnoću. Mnogo toga Jalahan govori da ima žene te žene. i ti duhovni svjetova ako pođete, a ne vidimo, a vjerujemo. I uslov svih uslova jeste da vjeriš u gajbu. Ne mereš bez gajba biti muslima. Vjeruj, nema od toga ništa. Moraš vjerovati u neviđeno da bi nešto svom Jer ko hoće samo da, ono, ko da vidi, to su racionalisti, oni klasični, bukvalni racionalisti. A drugi je uslov ili osobina njih koji klanjaju. Namaz je znači stup svega, a treći koji zekija daju i koji vjeruju u svijet priješnje knjige. Mi muslimani vjerujemo Isusa, u Isa Mojsija, Musa sam, Brahma, Brahma, Noja, Nuha, Adama, Adama, mi vjerujemo svetim gamerima. Mi sve i priznajemo. Oni koji neće drugi da priznaju, to nije do nas. Uglavnom, musliman je i umet Mohamedu priznaje sve priješnje posljednike. To je uvod Bekara je u suri Bekar se govori o pijatorima, da neće da vjeruju. To je kraj priče. Ne da ne vjeruje, pa neće da vjeruje. Nije isto ne vjerovati i nećete vjerovati. On kaže, la jubnu, neće da vjeruje. Isto kad bi rekao, aj radi, pa neću raditi. Eto tako je. Nemojte se napinati oko pijatora da je uvoriš u vjeru kad je to Allah odredio ko će vjerovati, ko neće vjerovati. Nema prisilu vjeru, tako kaže se u Koranu. Nema prisili. i ne može se vjera siliti silom. Mora zemlja se osvajati, ali vjera ne jer to je stvar srca. Zato onoga sahaba, kad su svezali jednog mušika, uhvatili ga i svezali ga, doveli kamera, sad kontaju, sad će ga ubiti. Pa on kaže, ali salam, primi islam, slobodan se, kaže, neću, primi islam, neću, tri puta, neću. Sad kontaju ga, ali salam, ubije. I kaže, poslanik, puste ga, slobodan se. Kad su ga pustili, dva, tri koraka su krenuli, vratili se, kaže, ja Resulala, primam islam. Pa kaže, što nisi primio, da su bio svezan? pa bilo kada sam ostalo Vidim da je islam ljepota, sloboda. Sad sam me pustio, sad sam slobodan. Sad primam, sad primam srce, mislim, ono bi bilo što, što sam ostala, isto kad je Omer onoga ga skoro klanio, on brzo klanio, kaže, ne velja, ponovno, pa dva, tri put. Kad vidiš da je ovako bolje, kaže, jes tako bolje, ali ono je prvo bilo što sam klanio mi Boga, ovo je sad Bog tebe Omer ostala, to je klanio polava. Prema tome i ovo je vjera slobode i zato Nemamo se mi napinjati ko će biti upućen, ko neće biti upućen. Mnogo su se spominjeni, mnogo Izraelci na Musa ali Salamu, ali nećemo o tome danas jer nemamo vremena. Musa se spominje i Faranu u Koranu 135 puta. Isa ali Salam 25 puta, a Muhammed ali Salam četiri puta, samo četiri puta. Da je Muhammed ali pisao u Kur'an, valjda bi sebe spominio. Pogledajte koliko Musa se spominje. Uglavna ličnost u Kuranu je Musa ali Salam. Faraon, njegovi izraelčani, židov, čifr, kako hoćete, u narod, ili Haram i njegov narod. E, ovdje se spominje i sihr. U ovoj suri Bekari zato se nauči gdje ima sihra u kući. Džinskog napada i svega sura Bekara sve izvodi. Jer ovdje ima jedan ajet koji govori o sihru. I šeitani i sihru. Ne Haru i nego ko hoće u tu nauku dobit će instrukciju od šeitana. Oni podučavaju sihru. Jer sihr se ne mere praviti bez šeitana, da znate da je to šeitanska rabota. I Allah je to pripušao. Ko hoće u to iskušenje, eto Ali tu ima ajet i ne može ga svak slušati. Ne može ga svak slušati kad se uči, mislim da ima neki, e, jedna, jedan hođa pričao sam učio, jedan ajet u, u džamiji, jedna je žena morala pobići džamiji. Nije mogla podnijeti. Ne mene određene ajete, neke osobe ne mogu nikako slušati, koji imaju sebi sihra, pa moraju bježati džamiji. Ovdje imamo ajte kursi, a najuzvišeniji ajte, Ajte kursi, mi ga učimo i posle namaza. Najbolji za faza uči ajte kursi. Jer kad, kad bi umro, odmah bi rekli džene dušu. Koji za faza proći ajte kursi? Kad je umro, odmah bi džene dušu. Eto neko opet neće, pa uči za faza, ja učim uvijek. Šta ti sad praviš, pa neki Bengambe je rekao, samo te smrt dijelo žene, pa uči zapad i uči opet. Malo je oni koji su poslušali oči ajte kursi za faza, jer tako poslanik nas poručio. Dalje e, se ovdje spominje o hači razu braka, e, žene, sklapanje braka, razu braka, žene kao njive, žene kao odjeća i mi njihova odjeća. Eto, to je ta jedna reporta koja sam ja rekao u jednom predavanju. Žene danas, sve su manje žene, više su ledine, a neke su čak postale palome za jednu ili neku poupotrebavanje. Sabor, spominje se sabor da je to prije namaza, namaz, zikrullah, Jakubom, i savjet sinovima ovo sam napravio zato što je ističeno vrijeme, e, da im oporučuje vjeru, da je ostanu u vjeri, da im je to glavna stvar u životu, da znaju za Allah, a mi im dijelio zemlji. Eto tako bi trebali naši roditelji svojim, svojim sinovima oporučiti koji Ibrahim, Jakub na samrti, u što ćete vjerovati, hoćete oklanjati. Da li ti brin na faktu? Što ti se citiraš? Kako će se podijeliti zemlje Ako ne budu odvojeni, on će se pobiti On će nas otići zbog te zemlje. Što si ti od tog da ne na klanju za lala, pa će se oni podivati kao braća. Ako ne budu prava braća, bit će neprijedni jedni drugima. Ali eto, ko insan gori tamo da idemo koja nije njegova. E, mnogo se govore u suvi Bekara o dijeljenju, javno i tajno, kamata kao nešto što najgore, svjedočenju dvije, dva čovjeka, jedna, dva, dvije žene, jedan čovjek, kad nešto zaminješ, bilo šta da daješ, jer kad svjedočiš nemaju dva svjedoka. I na kraju Allah završava same na Resulu, ovo sam ubrzo, eto što sam rekao do pola dva da završim, fa fana vakfir lana varhamna. <clears throat> Molim Allaha suri Amena Resulu, ko proći Amena Resul pred spavanjem, ništa mu še ne treba. Gdje se Amena Resul uči u šeitanin ulazi, samo ta dva ajta. Pa kažemo, jarabi, obrši, oprosti i smiluj se. Nekom će Allah grijeh pobrisati koji neće nikako biti. Nekom će oprostiti, a vidit će svoje grijehe. A nekom će se smilovati. Kome se smiluje, taj ide za džene. Bez Allahove milosti nema nikome u džene pa ni Zato mi ovo što radimo i postimo i evo ja, vazim i sve što radimo, treba nam biti cilj, ne da imamo dosta dobrih dijela. Ne, to je isto kad ti sad čuo da imaš neku pogoljenu koju se želiš približiti. Šta bi ti radio? To sve što radiš, radio bi samo da te ona zavoli, da joj se približiš. Da te ona prihvati sebe. A ne bi ti bio cilj ta djela, nego ona ti je cilj da joj dođeš, da te ona primi, jer ako te ona ne primi, džabak sve što si radi. I ovo naše radenje, kanjanje, posljednje, cilje je da nas Allah očesti u stvari, da nas zavoli, da nam se smiluje, pa kad nam se smiluje, kad nas zavoli, onda nas šta nas više Pa neka nam se Allah smiluje, neka nam oprosti i neka nam pogriši naše amin.